Indi bärde näme diýýär, Bir täret alandan soň iki gat jorap geýse diýýär. Men lebise jawrabeýni ala taharetin. Kim täret alan soň jawrabeýn, iki gat jorap geýse diýýär. Sümme mesaha aleyhime. Soňam üstüki gatyna mes çekdi diýýär. Yani, ikinji gatyna mes çekdi. Dedim, ikinji gatyny çekende iki gat geýdi. Ve nezal a'la. Soňam mes çeken soň üstündäkisini çykardy. Bir gatyny çykardy diýýär. Badal meshi. Mesh edendan soň. Jaza lehu itmamul mudda. Çykaranam bolsa diýe birinji gatyna diýe şo dowa müddetine näme müddeti gutarýança näme mesh çekip bilýär diýe. Näme üçin? Ikisem täretli kägeýildi. Düşündiňmi? Şo birinjini çykardyň. Ikinjigi aý birinji aýagyňdaky dura, onam täretli kägeýildi. Şo daşyndaky çykdy dämi? Içindäkem täretli kägeýildimi? Içindäkä-de mesh çekiberdi. Aleýhi ennehu edhalehuma tahireten. Taýyp. Indi näme diýýär? Biri täret kyldy diýýär. Soň jorap geýdi diýýär. Soňam täret bolansoň şo jorabyna mesh çekdi diýýär. Soň jorap mesh çeken jorabynyň üstüne ýene jorap geýdi diýýär. Ana ol o gata diýýär, eýýäm mesh çekibilmeýär diýýär. Sebäpden ol ýuwlan aýaga geýilmekdänem näme mesh edilen aýaga geýildi diýýär. Düşündiňmi? Emma iki gat jorabam ýuwlan aýaga geýseň, Birinji gatyny çykarsaňam ikinji gatyna näme mesk edip bilýäň. Düşündiňizmi? Deşik bolsa. Näme? Joraby deşik bolsa. De deşigi diýen berana. Ulamalar näme diýer? Näme zada ha? Näme zat? Mesi adyny göterýän bolsa, ýa kowuş adyny göterýän bolsa, ýa jorap adyny göterýän bolsa, şoňa mes çekip bolýar diýär. Mysal üçin, Bir adam jorap geýdi aýagyna. Bir barmagy çykyp dur. Bir barmagy çykyp dur. Bir barmajygy deşik. Deşiginden bir barmagy çykyp dur. Şoň aýagyna jorap bar diýilýämi diýilene. Şol adam joraply hasaplanýamy hasaplanana. Şoňa mes çekip bolýar. Bir adam jorap geýipdir. Ökjejigi çykyp dur, ýyrtylypdyr. Şol adama joraply diýip bolýamy diýip bolana. Diýip bolýar, mes çekip bolýar. Bir adam jorap geýipdir. Diňe barmagynyň ujy ýapylýar, ýartam ýok, soňam üst çagaşy bar. Jorap bil diýilýärmi, aýagyňdaky näme o diýilýär. Düşündiňmi? Oňa eýýäm bolanok. Düşündiň? Bir adam mes geýipdir, näme? Käbirine jaýryklar bar, deşikler bar. Düşündiňmi? Şo deşigem bolsa, şoňa mesi diýilýärmi diýilene? Diýilýär, mes çekse bolýar. Düşündiň? Soňam aslynda oglanlar şu mesini Allah Taala ursgat beren. Näme üçin ursgat berdi? Ýeňillik üçin. Emma Hanafiler näme rahimehumullah şeýle bir şert goýdular. Şeýle bir şert goýdular, iň soňunda bulaň şertini öwrenen adam näme diýýär? Iň gowusy men ýuwaýynlaý diýýär. Düşündiňmi? Aslynda ýuwmaklykdan hem has aňsat bolar ýalyk mesh etmeklige rugsat berdi Allah Taala. Mesi geýseň, ýa jorap geýseň, ýa köwüş geýseň, we Hanefileň şertini okaýan adam näme diýýär? Aý bolýar men ýuwaýyn, ýuwmak aňsat bolýar olaň şertinden. Şerti näme? Galyň bolmaly. Küti bolmaly. Özem syky bolmaly. Syky örülen bolmaly. Käbir galyň matadan edip bolýar, garym sapakdan. Ýöne syky däl. Düşündiňmi? Ýani galyň bolmaly, küti bolmaly, syky bolmaly. Özem näme suwuň üstünden ýöräňde içine suw geçirmeýän bolmaly. O wagt bu köwüşde tapylan o, düşündiňmi? Özem deşigi üç deşikden artyk bolmaly lan. Oň eýýäm waspy näme ýok, köwüşde tapylan-a, köwüşde-de näme, suwdan ýöreseň suw geçýär-ä, şuny. Hawa. Şoň üçin näme biziň halalim, biziňkiler mesi geýýär näme, o dyzyna çenli geýýärler. Ýok, topukdan geçse bolýar. Şunuňmy? Topukdan geçse bolýar. Şu gonjy diňe topukdan geçdimi, boldy, mes çekiber. Şonuň üçin aslynda mesh diýilýän zat näme? Diňe musafir adam däl, ýolagçy adam däl. Bir adam öýde ýigrimi dört sagat öýden çykanok, şoňa-da mesh çekse bolýar. Düşündiňizmi? Şoňa-da mesh çekse bolýar. Maksat näme? Ýeňillik. Emma olar näme aslynda hikmede düşünmediler. Käbir näme Allatagala käbir zatlary şerigat etýär. Şondan hikmedi näme? Ýeňillik. Emma sen gelip şeýle wasflar goýýaň, ony goýlan hikmedinden çykarýaň. Aýam sen muşakgada çykarýaň. Şoň üçin näme dogry düşünmeli. Bir adam näme täret gylyp boldy, täretden soň iki gat jorap geýdi, iki gatyna-da näme mes çekip bilýär. Emma bir bir gat geýdi, soň täret bolan soň mes çekdi, üstüne bir gat geýdi. Oň ikinji gatyna näme mes çekip bilmeýär. Soň müddet gutarmaklygy, ýa mesiň çykarmaklygy täretiň bozanok. Düşündiňizmi? Müddete maçan başlaýar diýdik. Mese ulanyp başlanyňdan başlaýar, düşündiňmi? Mese ulanyp başlanyňdan. Emma men mes çekýänçä, mes bolsa-da, men mätäçlik çekýänmi aslan şoňa? Mätäçlik çekemak. Men mysal üçin näme, irden täret gyldym-da mes çekdim. We ertir irdene çenlem täretimi bozmadym. O boldy, bolmady, desseň ol mätäçlik çekemak. Ondan indi ertire çenlem täretimi bozman ulanmadyk bolsam, Olam bozulýan bolsa, onda näme maksatda ony men geýip aýagymda saklamaklygymdan? Ýok, şoň üçin näme mes haçan müddeti başlaýar? Ulananyňdan başlaýar. Düşündikdämi? Wallahu taala a'la we a'lam.